An euch Feinde Allahs, wo bleiben eure Truppen? Wir können euch kaum erwarten. Vernichte sie Allah, lass uns über sie siegen. Nimm von uns in Ehren, nimm von uns im Blut. Runde, dies ist eine Nachricht, doch viele werden folgen. Jetzt sind wir es warm, die Worte sind geschrieben, die Tinte ist getrunken, das Urteil ist gesprochen. Bis zum letzten Tag, euer Ende nährt sich, verkrüppelte Soldaten, gerne in eure Heimat der Verzweiflung nah. Augen ging verloren, Körper ohne Beine, wir wollen euer Blut, es schmeckt so wunderbar. An euch Feinde Allahs, bleiben eure Truppen, wir können euch kaum erwarten. Vernichte sie Allah, lass uns über sie siegen. Nimm von uns in Ehren, nimm von uns im Blut. Bilida, das Feuer ist entzündet, wir werden euch verbrennen, erschlagen und ersticken, Al-Wala al bara gekommen um zu schlachten, beseitigen Kuffar, Bombenfall auf uns, das bestärkt unseren Iman. Schwarze Maskenmänner, Akida schafft die Messer, Köpfe sind am Rollen, wir schlachten für Allah, Gesichter sind verstümmelt, blutverspritzte Wände, Gewinse und Geheule, der Terror ist da. An euch Feinde Allahs, wo bleiben eure Truppen? Wir können euch kaum erwarten, vernichte sie Allah, lass uns über sie siegen, nimm von uns in Ehren, nimm von uns im Blut. Fisabilillah, in Frankreich folgen Taten, die deutschen Schläfer warten, die Brüder operieren, terrorisieren die Kuffar, der Krieg hat erst begonnen, Blut haben wir gerochen, die schwarzen Flaggen kommen mit der Bär bis nach Scham, Rache für den Gesandten, und für unsere Schwestern, für unsere edlen Brüder und alle Schuhada. Laster davon mit Sprengstoff, liebevoller Abschied. Mutter sei nicht traurig, dein Sohn Rasulallah. An euch meine Allahs, bleiben eure Truppen, wir können euch kaum erwarten. Vernichte sie Allah, lass uns über sie siegen. Nimm von uns in Ehren, nimm von uns im Blut. Fisabilillah, Allah hat euch gerufen, kein Weg geht mehr nach draußen. Tanken voll Benzin, also Bruder, gebe Gas. dein Nachbar ist ein Käfer, beleidigt den Gesandten. Nimm ein großes Messer, gib ihm sein Halal. Bruder, sei nicht traurig, aber ich, ich musste gehen. Auch wenn du in Europa bist, mache dein Dschihad. Allah wird dich belohnen, setz den Dreckigen ein Ende. Al-Jannah ist geöffnet, du es mit dem Hass. Euch Feinde Allahs, wo bleiben eure Truppen? Wir können euch kaum erwarten. Vernichte sie Allah, lass uns über sie siegen. Nimm von uns in Ehren, nimm von uns im Blut. Fi sabilillah, wir haben nur ein Leben und Allah hat gegeben. Die Zeit, sie ist am Laufen, also Brüder, schenkt euch an. Taten lassen reden, die Erde ist am Leben. Gelehrt verpasst mit Segen eine Gabe von Allah. Wenige von wenigen, sie sterben für eine Sache, sterben oder siegen, la ilaha illallah jetzt sehr gekommen, es ist nicht zu verschweigen, jetzt sehr gekommen, wir nennen es Gital. An euch Feinde Allahs, wo bleiben eure Truppen? Wir können euch kaum erwarten, vernichte sie Allah, lass uns über sie siegen, nimm von uns in Ehren, nimm von uns in Blut, fi sabilillah.